Чимерха, азырға таржы лекшее Василий Петрович. Ытлашы басказа анхе бірдер. Хуша сирин сирин умырда еленсе кына пахасшын бұлі. Малданлыға сире кешер хуш сабамада бұлдары. Ага сирин хал мінрен сықланмалла бұлад. Хужа тірдерен судан чықсем тупса, хойне кирлебе келештерме бұлдарад. Эшлеген халыға кам патраштарад те, мінле патраштарад. Хуша нахириш тома камберендет, сені кам хиріштерет, шавын ешшесене тармады дынат. Сымахран каласан лекшей, бұл санах, камада бұлін ерлетерсе, әшрен кыларса яма бұлдары. Сыхланарақ жүре, санын тадақ әшлемелі хаунда, тері Василий Петрович. Ытла хораса тони беде, эш тухмашке Василий Петрович, тері лекшей, хужаба кужагужын калашмалла бұлчыжав бирен. Терес вăл, ялан хăраса пурнакан çын эдем чисенчен тухать, ынлантарчы Василий Петрович. мар сыхланса эшлеме вренмелле тетіп сана. Кам санын чын юлдашу булать, кам юлдашу мар, çавна пӹлсе тымалла. Ху калашмалла да, пәр хаван ядындан чес сымахламалла мар, малданах ытыземпе килешсе хумалла, йывыртарах килсен, пурде сан майлы пәрлешне баяшын дереген хват шавна кирехышан да асра дытмалла. Энде чейде улма да сибине бұшлары. Седел хуш инже шинзем, хойсем ышталарныне йылт мансағайсақ, Василий Петрович енне бұхашы, пәр сымахне сиктермезір итлеші. Чейне де әшірға езір, хушре улька амыжы. Тавда буш тұхлачы, чейне де ул мине де жиебір, килешре Василий Петрович. Ун баберле ытызем де чей эшме бигенчеш. Чейбе улма пиріншін шивых абатха. Ак кунда бире клавди хапырга килне шамырық ачазем шинчен каласа бачы. хуш хушшинче вун вишшерен аслы де дере. Шав ачазем хойсен үтпеве ширіпленсе шитмезірех кун шутыне хапры Вренекенсен шуденче пулныран иквиже уйы хуши візіне пір бұз ұқша дүлемеші. Анчах візем, онда хойзем тілін біманшке, чын туртнипе мар, хырым віші хываланы. Візем шыншак улма пашығыр, әметленне абад. Тараны чен шығыр шизе күрмазыр үсіне візем. Эшлеметі дынсан пызык кезенчен юлмашы, дүлесе щуур хак кына дүлеші. Шапла, Ачасене паран парамбек илерсе улдалаше. Улдаве бара, шурхахпа видіннерен кына пылак. Шурхах несіредінде шалда мен пұррине чын күшуба күрадын. Хайхискер, еклендермеді дынат. Шапла улдаланзах әш патне шихынашы. Пыра келе шав ачасенжен нумайшы хіне гаят, чирден хадалаймазыр, шыре керет. Сывы юлаганнысем де шамрык эмір мәнекенне піреймесірек бадалашы. Йывыр бұлат бізен шыби. Сымақ үшін сымақ келгерзе Василий Петрович. пурнышра чында шаплашке. Хавасыр кун чулын, тексем мәлге кучумне тұқсадынын тұйынат. Шав мәлге дәрі чрене шынца езет. Энде ирден күнра евіррине де десе, нашықлатман бұл, Хуйха-суйха пусармашкында тивішлі чатым не бұл. Хамыртан хоба білмесір, асабымыр пірехмай пуссатыныне була, эбір шавна түсме курма хонықна. Ос жарать, куш курать, лайхине хапсынадын, анчах шавлайхи хамыр шыбана пюрмен ют бұрн жекен. Чунымыр теміне бітчехы ваган булать, комыл табырнать. Пидермен ши пуша хевел ошатса шидереймес, бұшықны оша сывлыш тарандараймас, эпир хамара хамыр шиллензе жүретпер, тек тыны жерден чырре Яри тавра пыхат хамар хамыр еші шинземде пирен пегех тертленіне асырхат бар. тимірші хойын ішлес не манать, Эшшен пир аваршы хой аллы бетер цедуны пусма тарехешіне кайза чен табашланать. Патыр пулма эметленне йытмарчы кывапи тыпылса тухичень хыйщклемне йытать. Канышта, уявда щук эшчен Менек Мӹнех çапла пит нумай кирле вара ына, çăгырда пурынаскун урх нимменнде кирлле мар, кирлле марына урх нимменнде. Тепренет, ыста тиршен пӹбенне үпки, Тарыхтармышстан стан уменче халдан гайны çамрык çын юн сурзай үбенет. Ют алари челе патнелле турданати вышықна ачан ачаш алли. Пурнышра шеклейми пурлых тума вайшитерни хурахалах, хой чатсат райми хурлах курать. Хушасен хуравайне пахынса келмеше тухать. Чун хавале мақалныне пула бұхыт-бұхыт, чи шивых юлдашне де курайми пулса жидеть. Тарын шуғы ярать чыреп атне пыракан сымақ. Мәскен савна таваным. Мәнле йывыр азапта ирде білмин ұжа ерсе бұрады сан кашны ярза бұзас удымна. Сиведе пулать бұл сана, хенде келет бұл. Вайым жидесек, еп сана юным ұшшипе ұжытны бұлатым, шурыхны пидю күшітарық, шабар-шабар, шабардатса анаган күшілне, тумлам-тумламан суйласа, таванла чуптуза шалатым. Каныш күмен хен хурлы, Эшінде эшене аллу уруна, пардак та булин хевдепе ел илгермешкен, азамлы шунат сана. Суха кассине кайса үгес лашабек турдадынес хывын еврлавна. жаған шук, хутна кереген щук. Чән саламат ерлені шан шурыму юнба хирелет, хенбе хемленет. Хергенмелі марим сана, энде сана хергенмелі де марим вырын парха маната юнашар. жар, кюр паявна, турды бір шав йывырлава, Юнашар юленсен, хам пичевре кына жүресен халдан яраган лавна ывынса туртмашкын иксемере кышт кына çмылдарах пулнна пулечче. Кагырсем пір бишере пыны пулечеш, уразем пірдан пусымпа шынырланычеш, ывынса шитни ытла палырсах каймече. Чим Шаврын пăхарха каялла, кам турдыме пирен оша видерчче, кам майкăчлать пире çак лава сӹттермешкен. Хавасланмасăр шаврын пăхатпăр та лава шинче хуша ларнине курах бире Вăл пире ерсе килгардине йерсе кĕреть, тăраннă пыдарай мазыр кулать вăл, ихрсе қашық каçăхса хепперртеть. Хай шуры керменде бурна декен, пүлімізем таза, вырыне шемше, ошы, анлысы делі техімлі абат шемішпе аванад. Шаккун вишейми пархадара, она пирен алы вайы күрседірат. Шавынпа ебатса калашат віл пиренбе. Эсірника мадан шиленер дед, ан күренер дед, шилыха ан керер дед. Хизеплері она, юрадарим. Эх таваным, турдагане хошан юратны бур, ларса пыракандыне. Тадык шықыршын туртат бірім, шак күлленхи туртыма. Күн шуты күрасшыным, лавне хамыр еннелле, шавырсанах пире шымылдарақ бұлны бұлечі. Тарба шаванса пыштарны эбир ун пуян туприне, черемір юнебе шудерне. Выл хамыр пұрлық, хамыр туны пұрлық, хамырақ пулмалла. Шапла тусан жеш, эбир выжықман бұлытымыр. Таван килдіжа сиплерех тытны булатымыр. Кужымырзем шудалны пулечеш. Эшлес кымыл шекленече. Чыре ушелече. Чун саванече. Вара эбир эшшенен эшне тәнчипе хисеплезе мухтав юрри юрланы тамар. Шиде шаббахат. Шиде. Хыжан. Хыжане был хамырдан келет ағы эбир пәрбәрін шуғышне ынланса сен бұлдымыр. Үттізембек алашны чух ұрықы барлы чәлге дуба бар. Кашнин әшне хизебе хума вірензе жиде бір. Барапур сымырда пәрхабатлын шеклензе, хамыра хен кытардаган хушасыне хиріч кірешіпе хускалы бір. Эбир шындері бір бізіне, Шындері бір. Тубабек илденет візен сымахе. Халя пурсымырта пір юры юрласа ярар. Василий Петрович юры пышлать. Унба бірле земде юрламады Та Табашлан та шеклен, эшлеген хурахалық, шап тасалат, эс тискер ташмана. Яндаш. Аня, шене жыл бұғаденчі қанывне иртерме, таванесен накан утламыша тавырнаймаре. Хой бәвірле вренеген хердантышызе мұна яла хынана начынзе ғайрыш. Бұл тебір эрнеренех хулана таврнып Вырзарнығын Вырзарнигун тухтар хват ерне кірсе Хер Хер пұрынны хұжыра, ане хушыра, ане юлдашысем тухтара хойделлен ширма да булама врентреш. Шираса тухтар чынынде шаржабек жәбек ер илгерзе жираймаска. Уншын халлеге тересрех ширма пілні де теміне тұрад, терешіна тұрышсақ дірендегензем. Буласа вара ұсталансақ шитірі. Пәр тағын мазыр шырандарса гына бірәд. Пичетлі худ мен-мен пілдерніне озайлзе булад. Хал унын ішрен бұжанны хұжыра кенегесір ларасы де келмест. Хулара пұрынса вырысен бе худшыннамай, тұқтары вырысла калашмада Малданласа унчелхинче тадышах йынышсымахсем тухкалачыш. Юлдашысем çавыншын, йывыра илдермесер лекардедечеш, тюрлетсе калама булышачыш. Халь тухтар чәлхинче сымах палырсах каймасть. Ане хватеренчен тухсан, тухтар пасара житре, она гына курса жүресе самай вăхыт иртержі. Энде хой патнелле удас тесе шутлана чешеш бұл, Теплерен аты пушмак лавкине чарынчыде тырмышыр сыран атта күш хывре. Аттине пит чибершелене, сыране шемше, тепе хулын, аты ыстине тав тусакына маллайынде. Уринчи атты де тухтарын ытла бек марчы. Анжақ валона хезетчі, тавырдарақчы, май келсен камбада бұлін улыштарза да ярасшынчы. Унбек май килмере. Халяк она кыштыгашты укча укша бұғынны пек туенчі, шавынба ыдарайми атта хаклашсады мазыр, илзе де тюрех келнелі ұттыры. Аллинчи аттине хебірдесе бұқыры. Шак урамрақ тавара хабарзан, тәркиве шүртра лекшей бұрынат. Ун патне керсе шыняттыне тығынса ярсанда юрачы бұл, Киленчех бұл баян, десе шуғышлазы бұрачы, шав самантра она пірсазы илгенех кайры. Тухтар деде, тухтар деде. Ағы әнде, камына кунда шаплачындер, тәліне тухтар енжен кенне бұққалары. Тухтар деде, Паларымшке сана. Ураман тебір аякинчен ун енне пәршін васказа кашыры. Сарықны варым чаппан бабыл, пилікне шыпада кандрепе шихны, Пару тиренчен шілетні киве шілікпе. Бұл тұқтар умне та жете, хуралза куштарганы аллыне тосыре. Тұқтар унын шынны аллыне чымырдары. Шартлама сиве маршке, епле шапла шынма бұлдарны вара бұл тесе, хойышынже шуғышлары. Шитсе дыны шыннын чухын жибуже, нигамада хапсындараймаст. Бұл шедік шабадалы урине де тердерен шедік шадық бажеш тахынаса шүхерех тахынна, майеде шапшара, ыштан ұжы бұлдырыны. Палаймарынам, мана тухтар деде, шелекне кышт шеклерележі. Тухтар ына күшран чыр пахре. Ятранах шаплачынетте, камбулчы вараку. Бұл шабахта ына паллайманнине пілдерешін пулмаре. Палласа, палларым пульдеха. Ара Тимрук шкен Тим рук! куш чарса тухтар, тұқтар. Ким рукшке чынақ, епле шитенсе кайны ес, түрек палласта жүк, сасуда ұлшынны. Сасым бұл, шын запасылны бекінаха. Ирден шүрене пүлсе тұрасымар десе, бізем шүрт хүттіне шымғарчыш. Епле ебі сана күнда тәл бұлдымға, кала хышан келден. И тухтар деде, мен кала сибур, пүшне салғулын сұлғалары тимрук, уринчи шедік чіргемне хурлықлан бұқса. Ай, ачам, шындын бұлесі қапла, адя пір-пір кірсе дұғы бір, кыштақ ұжынмалла бұлад. Кедесре Симес шывашпа витне пір хутлы шүрт бұр. Унда віречей ішмеде, күгіл жимеде бұлад. Тұқтар Тимруға шавында ерсе бычы. Кіртмеші пире унда тұқтар деде, калаза хучы Тимруг. Міншін кіртмеші, алаги ушақшке, пулдыме бұнда, кіртмеріш. Шалдан иккен тухрыш. Бізем қаласа шабылдаташы. Адя, адя, кірсе пықар. Пәжі качана куныш тарашын пулныбек хистері тухтар. Алыға ұшсанақ шалдан техімлі абачимеш шырши жапыры. Тулалла ошапыз, қытыралан задуғад. Тухтар малалла ярса пусре. Унымен же пір вадам сене житне. Бырыс шынны тұрачы. Бұл сасардык Тимрук умнере хиртре Она кымылсыр бақсайылчы. А ты, шалапай, опять сюда пришатался, кышкырза парахривала она. Эй, дружище, чего тебе надо? Тухтар каялла жаврынса унбатнеле ярса бусре. Шатается вон, всякого рода шантрапа. Волкалех Тимрук щене тарынчы. Но проваливай отсюда, бродяга. Слышь, прикуси, говорю, язык свой. Мы здесь попьем чайку и все. Я привел его. Леже егельдене майло пахса Ильча. Подумаешь, ты привел его. Много здесь шляются такие оборвыши. Хальхинче шапахта шапанрах мағырдаца Ильча вырос. Ундан шак байбетти тухтар бахирисе, пурбрех усыне гурас шүкіне, тавжарза ильча пулмалада, урыхран ырыда, хаярда мезер, хой эшне дума парынса утре. Ытла еваш пулма юрамас бізембе, тере тухтар. Яваш пулсан візем пүшшіне де хабарсалар іш. Чаппанна хывзажак шағында. Тұқтар хойде хывынчы, тегех чырман садымазыр, алық паденчі кітесіре улахрақ шырде вырын ешінші. Тимрук унба жарларчы. Вырысла пітеста кала жадыншке тухтар деде, тере Тимрук. Шылым, нужак улачы жимеврен дед, илтне ежавна. Илтсе жеште мар тухтар деде, хам тудан запықрым, Ах, курса, та, ах тупада, аштан кана курдым икен сана, телейіме шеклесе де илес жук. Калашы бір, тем бірге де калашыма әлгәрі бір. Ну, мен шимелле булат бірін кала, мен шине Тим Тимрук кушран түррін пахма батанчы. Тұқтарын шиесі де килмесші. Тимруга бұла жеш бұл игешін балли абат илсе килме Ондан Тимрук еннелле шаврынчы. Ачан соня пиче шурăхнă, хăй петтсе кайнă, çăмăлах пулман пулмаллаăна кунта пурынма. Унын ярханах кăкăре сивепе пижихнне, кепи йăлт хуралнă, шухи сырантан çленепек шудалса курăнать. Тухтар çамна çиинчех азырхаре пулинде çамрăк çынна вăтантарасшын пулмаре, курмана хыбре. Эс хышан килнне вара чӹмбіре, сымах пучласа пайдах пулать, Тересіне қаласыран пырыншы Тимрук. Мінле, келешеді сана күнда. Қаласа да бәдерес жүк. Эбі тұқтар деде, қаличен пәр құлла да күрманчыға. Хал десен, күнда шитмен урам да хавармарым бұл. Курмашеш келмен бұл хаес, ішлемеллех келсеттін бұл. Ышта бұрынадын, мінле бұрынадын, шине-шине ұйтыры тұқтар. Бұрынасы мәне, келішме бұлат де, әш біргі Темрук хыйын терне ала каласа паматы тынчы. Ашы ына кунта курма тезе яны булны. Темруге хай урыхларах шугышланы икен. Бұл кунта пір-пір юрықлы эш тубып та, кыштақ укша туса келе давырнып тесе әмітленне. Хула ына түндер ене Тимрук Темрук пір ына унда кертмеші, ондан те бір жіре пырза перенет, каллех хулара ун ешізем ағал Палланы зем жүк, ют чілге, хырым виши тебіршінна күрінмаст, мен думалла. Кача йылт аптыраса жидет. Бір кама керлі балкунда, мен жын керлі. пурыннипе бұрынны бе үптізене елықтарзақ, елықтаржы бөленде бұл, шабақта парынмаст, ябықмаст, Шапла игернене жиди терлешірде шапкаланса жүрені хышын, она пір чылақ стари Старик пірттеттем кедесре вада арланбек бұрынны. Ирен гашын урам шылгаланы был, келгарди тазаткаланы. Тимрук она пулышны, аран тұран каласа бұрынны. Анжақ сивесем пышланашы де, старик чирлезе үгет, сывалаймаст. Пір ирхине Тимрук ыйхинчен варансан бұхатте, старик урине тосны, билсе кайны. Тимрук кил хушисене те унран тұқса каят. Урыхран был, шавтет темде шыршлышыдыға пырса пықмада хырать. Каллех йваш ирамалла. Хулара шапкаланса жүреген халық сахалмар, шавын пеккесенжен пірінбе ерішсі гаят тимрук, мунчана вуты татма керешет. Хайхискерен кыштақ укши де пулать, Анчах юлдажы она ним хварми шаратса каять. Хула пысык, шавшына керек ұшта шырасан да тупас шук, тупсан да усси булмасть. Кулянза тыннипе шавара турам шăкăр лекмест. Выжыпа аптыраны Тимрук уринчи аттине сутат те, çак çетек шăпата пешне тăрса юлать. Кайран бара килерен килле çүресе, вутшан кытат сабаклать, хула ямшы кесем патенче, вите тасатать, комрăк тие тие осатать, тем эште тусабыхать. Мӹн эшлени хырымне тұрантма щитсе пыны темелле. Халде пулин, пәрбір ергелерек эше, шулықсан юраны бүлічіде. Абад илсе келчеш. Тимрук паян немінде шимен, вірі абадына калама жүк тутлыбек туенче, хойне мән паныне был, кашы хумазыр сыпса шизе ячы, де әшірі. Дада илзе килдерем мари санвалли, ытры тухтар. Шидет, күншында тавда буш. Ундан вара тухтар хайгунда мінле пурын нишінчен калазабачы. Пульни сыравыл нумай біртман, Тухсанах эже вырнашна. Адал леш енжі савытра слесірде эшлене. Кирлехтік Тимругада әже вырнашма бұлышны бұлетші. Тавда бұш манхуда кәнешін, тере Тимрук. Тухтара был ялхы барызене кала-кала пілдерчі. Ашы бебірле тухтарын шүртне кучарсалар тіне кына каласа параймары. Аван марбек шавын бірге сымақ хускатма. Тухтар абатшын тюлесен бізем тухса ку чаппана килендене изе килмерін бүлшке, ыйтре тухтар. Шак дегейі, чадай масыр кулсаячы тимрук, шу килден мар. Кунда туяндын эпин, Туян да мар. Пір тун мазыр пілдержі тимрук. Пірін патенче вуды бакласа тухрымда урамра пір Лашине шак чаппан бабитнечі. Лаша мендесен лаша хавыл, она шөме ұшыдат. Мана вәлдірке пин шагым, ұшыдаймасшке хуши питех анши лентеренде теремде чапанне сүзе илдем. Иншеде пырынса кайсан жеш урсаядым бара. Чапане ку йиді бірнебе шетелеген дишиде шабах шарамас шүрені мар. Тубада бұлі хахерхене шав, шынна десен. Чибер ұтсабыны шырденех тұқтар чарын Мұншара шавына су келмесі, ақ күнда мұнша. Тимрук унсымахне илтмене хучы тухтарына мунча бирге тепір хуткалары. Эс кунда хынари бек иккеленсе анбыққа, шавана мен кудынлашса дырасы бұр, хистері тухтар. Кудынлашса марға тухтар деде, калас сене сымақне, каласа бідермезірек тұқтасатычы Тимрук. Тада мәскер, улыштарса тахынмалли кебейем шукманын. Тупрын салдав, шүріменчен лапказа илчі тухтар, на часра кірзе тухат бірепінь. Тухтар мунчара Тимрук валли пірмышыр таза кепе емдуянжы. Кусана хулана келіне ятпа манран пәчік парне болдыр, тері был. Парне тесен те Тимрук шамна илешін марчы. Ваданчы был, тухтар тедішне күшіран пықма. Мәнес, лармахербек, турдыш садыратын, қыдырса илчі тухтар. Кундаес ачам килюнде мар, мен каланы нейтлемелі, керет бірде шавынат бір, шавгына, тавда бұш. Мунчара сат тазалзан, Тимруга чибертерех сон шапыре. Ту межеш ытла йывашрак унын. Тухтар паян жеш туянны аттыне пăхкаласатычы, ондан хойзем тумланнă çрте пуганчине Тимрукпа юнашар ларчы. Тăхын саяр хашакна, иккенне курас келет, тере вăл аттыне аттине Тимрук еннелле Аты А ты Тимруга Унуринчевл лыбыш-лабыш курынать, тхынса те урана юн видеричен шайыртарма бұлать. Акуда да пек? Харичен хăй тхынса çүрене аттыне тăсрр тухтар. Эс пүртен күне майдарақ Вăл бұл тимрука пуртен пүртенкіне чыргеме пулышре. Халь тығынса сапăх. Күшібақ мана юрыхлы. Шыбақ юрыхлы детне, күшне ухса кулгаларе тухтар. Эпин парха кунда шедек шепатуна. Тухтар ун шепатыне кантринчен Тим Тимрук иссе әлгіречен балана алы күшса, пәркиве хүме урла мұшарабех барғындарчы. Чат сайыр терді ингегю санран елдақ тасалдыр дерім. Эс, чимха, чимха, мән шыняпла, мән шиме тада. Каллех шәдік шабатуна сырас шынчы бұл, юрамас шылым, хулара адыбада пушмақпа гына жүреші. Тағын саядын, анхыв. Тимрук күшне мыч-мыч хуп каласа үшре, кетменшірден турткалары, хымыр күшне йылдыр күш жүлі шапла тата пырдактыдын сатыны бұлсанақ мағыр саярачы бұл. Тухтар, ұн шемшелні көмілне асырхамана хывыры. Тарынде хабыртырақ, каш пуладяв, келе каймалла, дері бұл. Тул сибби ошра тағынса капланна евресі влыша ұшылдарчы. Ура айынче шуран тыман талланать, юр качырдадать, візем васка мазыр утреш. Каш күлімшеш тухтар хватерне шитреш. Кел хүші аякран келнешінна да хапыл туса ешінші. Улька таш тағайны бұлінех вал таврынма әлгіреймен чыға. Тухтарба тимру кайри пүлемелле ирце жеш, кілендірбе чей ешіреш. Темрук самай ывын защитнічі пулсан да, тухтара күрнепе Ялды хыбар хынара, вылшаплах хайбәлне таран калагала кыдартрре. Тухтар ялдан кайныранпа, онда авланагансем де, качакаягансем семде билегенсем те бұлны екен. Пызык хыбарсемех щуук темелле. Тимрукын шәлле Ильяс шкула біренме каяшшын херенет икенха, те кайренде, тедя де түррен каламада Чекеш, шах хужыра пәвекірсе жидет. Чиберсане пичепе был, шыбах селиме аппышне аза илдересін туйынат. Унран шудырақта пулма кирлеха, пич керача. Тимругын ашы пірехмай тірде ішпе апаланат. Вал хулана тұқса келіне чух, ашы кирбет шабас ішпе явышнычы. Мінледе бұлін ергіне кыларай режи, кыларай кимрук унбирги нимменде татса калаймасть. Кирбіт шабасыбе гынайы тере тухтар, бұл хал шүртне де туса бітерне. Хабарца тез шынчы бұл, ына күшрән Тимрук. Хабарца гына маржав, шүртне туса бітерне дедіп сана. Эбе тухтар деде, шағын бірге сана пашырақ қала шынчы де, ништан шабрын маре. Тимрук урайне хывзапрақны аттыне пықса Ундан хыйне тхындартнна таза кепене асыр харе, ына пюрнепе сөррденсе тыткалары, вара сывлышне тарыннын шавырчы. Шаксене тхынма тивеше шукчы унын. Бұл шыр айне анзага яспек баданчы, шавна була калас самахне баска мазыр бұшлары. Санымында пирен пызык айыпа кемелле бүлчі. Біледіп, бәдімбек біледіп, бүлзе калары ына тухтар. Хывырын шурдар ел чунзагайны, Эсир кәл шине тұрсайылны, ништа пұрынмашу кебе ман бүрде күжарсалардны. Эс, эс шавна аштан біледен, күш чарза үйтіретім рук. Теленетнем, ұзалғы бар утпа жүрет, Тимрук шыллым, үрре шуран, эс анделен. Бұл әшіре санын немін шухлі айыбы жүкіне де біледі бебі. Яла табрынсан, еснамана каллех хойбатне пыраса кедет бұл. Калахах. Тинехенде таврынсан да, унымменнче усаймып çав пужыма. Пурынмалли йывамыр шук тесе кучарчы вăлсан пюртне. Пурынмалли йывамыр щуук тесеи ха-ха-ха ахылдатса яча тухтар. Исна шаплах калари. Шаплах каланы пуличав, пурынмалли йывамыр шук тет эппин. Кама биде хирле чыши вараунда. Килерде хал эс шук Ильясыр Есна хой пәрпетчен чул шуртра пурынать, явать едикен. Ан калаш хакирлі мара, мінле чул шурт пулдырунда. Ес шана пілмеснем. Вахыт-вахыт ман пуш шаврынса каять. Хышан келдем дерін хагулана. Паян хебе сагыр бұны екі күн. Мәскен тимругам. Шамал пулман пул жавзана хулара. Ху күнда килнине кун күн бәшшен шутлаза бұрынна. Эскі шүккіне жүккіне кергүннех білзетімебі, ұштай кенне жеш білеймерім. Халичен сана келіне табрны бүлдесетім, эс күндақ бұрынны екен. Эпин эс келді хыбар ханара білмесе де бұлдарны. Итле хамгалам. Ашу хал иге хутлы чул хулари бек бұрынат, таврара калам сана, унбек шурт шук, ева сана. Тухтар деде, чынгаладып, Шур туза пітерсе шывышпа биттерне, халі шалданда әже кірсе жидерет бұл. Эппин, пір жатыры да юлман иккен килде. Асту, аплан бұлдар, аппа бас елеме, латны едемре хал, сирен сагыр кабанларат, бізенчен пір келгіне шапны бұлін. Эх, Тимрук, есна хал, есна да маржабенде, ялда ятлы хуша бұлсадышы. Унын Ярослав Варинчи Кирбіш саватенче кына вунса кіршін ішлене. Хал пілмесеп, ытларақ та бұл. Ярослав варенче кирпіш сабычы вунса кіршін ішлене, паваран келіне шинзем чунда, кухы бар тересе келет, едеме сағыр кабан кышылдат, кухы да терес, пір кілде шапман дед, чул шур тосалартны дед, шурже иге хутлы имеш, кусымақ чын Апла Апламар бұл тұқтар деде, Шан сама хушретим рук. Келне таврынсан хывах курынак. Эс ыштан илтрен. Хир кушлы варман халхалла табаным. Пәлмен булсан, каласпур чейсана. Тимрук бұғытлыға шуғыша қайсадычы. Пүртревіл енчен-енне пыққаларе, анчах немін ябалана да тезезе пықмаре. Тұқтар сымахе она калама дерзе ячы. Те әнде унын шағын пек хыбаржын те пашырхан маллачы, шавнабыл хойде теплен білеймері. Каядып, ыранах каядып, хойделін шыппын шеш, пажылдатры качы. Тухтар илсе демар, тим рук шухышне теріс тавшырчы. Ышта, тезі ыйтры, киле каядып, таштан вай кірсе шитрі дейін тимруга, мәншін кілне, ішлемелі бегілдім демеріні барайызы, шук-шук, шағын хыщын, Эс кунда икеленсе андыр Тимрук. Сана еп, ыранах бір-бір эштуп сабама пулышып. Юлдашсе ман кунда тулы ех. Пірле эшлебер. Пурынмашкын иксемере шах ватер жидет. А кунда санвали кроватларды бір. Каятып, тухтар деде. Ыранах киле каятып. Тархасшын мана үгіде кірдесшын ан бұл. Хывын ирегүйеппен Тимрук. хергенебе гына санхудна Эмедю шүк бұлсан қаладыпшке қывын ирегю ыран ирбе хамах ұсатса ярып. Тимрук пырдак шуғыша кайсадычы, тұқтара көшіран бұқры таван бек шивық күрадына. Бұлына күнда хизеп кыдартыне хыжан да булин таврса шидережи, пульмежи унбек бұқыт, қой шамна қал тюррен қалаймаст. Тұқтар деде, тунсықларым бұл таван яла курас келнебе, иренде, қажында. Адяйпин есте, щук тимрук, аза илсен ака күлме юрамасман, хышан табырнадын, килес шул, шаршив не бахатра. Ирхине мана ызатмашкын бахат шитмешке занын, шуламай мана. Улька келсе кече, малды пүлімре салдынма ілгіреймезірек, тоқтарсен пүлімне иртре, пичі күші унын, пашарханца үкнен күрінат. Илтрари, дезі ұйтыры бұл, дада. Варша хускална, яппунзем пире тапынны. Ангалаш. Педем хулаш аблать Салдаксем ушкане ушкане пеш үрешші, патшалықын мухтав юргіне юрлашы. Патрашу тінех пышлана декен. Эспелетни мәндеші шынзем, яппунзене ним мар Мухтан масар юра мас пуль онбек бекчух. Чимха үлка, Василий Петрович патне кайса бір, мән калі кайы бір. Тухтар хабыл-хабыл тумланчы, ундан Тимрук енне жаврынчы. Эс Тимрук паян ытла ыбынса житне, тере болона, вырса шивыр жағында. Эпі шүр-шір тілнелі жеш Ыран вара. Каясшынақ бұзан ирхине осадып, куншын ан бұжырған. Тавдабуш, тухтар деде. Шақ самантра инче демар чансасы яныраса кайры. Бұғыт нумайда иртмере, юнашарды чиргі чанын сасыде малдан хипе тавагенен илденче. Кыштақтарсан, тенче урықламай шабрынчы дейін. Хулари пур чиргі де чун керсе шитрі. Бәші хер рисыр кірлені сазы, таттисы пизыр янырама тыденче. Йывышибе улми. Кунзерен шүлден жүле хабараган сархевел, Шерен сивенне питне кайса кайса ошатат. Шурхахланна юр чергемелбек тепренчекен шыранса куша йымықтарать. Чуна савынтарса тумлать шурхи тумла. Пәрбір оста асамше эш шукран менде булин хайласа, кулдарам хаденін ахахран касаягатны холха алги бек шагынса тараган пар юрешкизем тепренех шартлатса кадалашы де шерелле үксе чангар ванаще. Шур вăхачче юрна тартадать, ешель папка вая мандар шер сывла Улма пахчинчи лутра пюрттыррленче ачасем юр хыраще. Ильяс кереше парахмазыр эшлет. Хоеншедек шедек алсине хывза пашырах кесхине чикнетче, эшлезе ошша пиксе житре, Тарланы кіне пинжак шанны беш шылса, кывышка юра кереше хыщын кереше оса, аялалла выргындарма шаплах чарынмары. Матур, матур, шеклендерсе хедертре она аялда бұқсатыраган бады бақчашы, палла. Эс Илюша аякин жэнде тазатса бір, тере Ильяс папірді ішлеген тударачы кемел. Кемелбе Ильяс бір классрақ біренеші. Вады пахчажа шанзабаны шкулын пәжік шүрденже иге білім. Бірінче палля хой бұрынат, тепринче ачазем. Візем пуре таваттын, чүреде бадынче Ильяс вырыне. Куккыжы она кровать вүріне, тем бізігіш кешкиве аржа күрзебаны. Аржи шадык-шадык, тахшан она пидірмелі тавас езе бүл темиже шыдарза бідерне. Ильяс выртмасерен йыдынса анмасан юретче тесе пышырханать. Хый шабақта вырынне шав арча шине сарать. Шивыр түшеге пәчек түшегебе миндерне, виденгішне пуштарса арчинчи пір кітесе чиксе хурать. Унба юнашар кемел вырыне. Хересетсе шапсадуны йывыш кравать. Тебір енче вырысачин фимкін вырыне. Комага херринчи сардага сакшинче Пимерзелячи Михайлы. кіміш класра вренегенскер вырсадырать. Палля стариге таштан таван келет. Иртне күнне ажазем улма пахчинча эшлереш. Ваты пахчаже хватер терзір пурынаган эшшен атсене, хірхенчі де, пышлық сенбе сымақтатса бәсене хой батне пурынма илже. Тав самахе вырынне ажазем журашы, юр тасадашы, пахча бұғашы. Візем шүрге вғатрада ирен кашын пахшара ішлеме бүлчеш. Вырзарнигун шандалак ұшытса Ачасем ирхи кілерен табрынсан, пүр тұрринчі юра хырматы тінчеш. Пүртре пір Михайлы кына юлчы. Камага хутса тирбейлік тытмашкан паян она чере читнечі. Михайлы піть камаллача, бірене седе оста бірінет, ачасем пепірле вылямада шүтлеме юратать. Хойне пәрбір ним пілдерме сымақ қаласан да бұл савынса Шавын жынына ачасем кунда савыныш Михайлы десе ятпаны. Михайлы хойне шапла тарықлаза чынне жын, илмест, күренмест, Бұл хойде тәрдерен кирле-кирле мар ят Бұл паянда ачасене мінледі бұлін мыскара дұса кыдардашын шунза чылай вұқыт пүшеміржі юлашкинчен шабақта тем шуғышласа кыларчы. Хай мен тавастені она пит кулышта буласын туйынчы. Михайлы хебірдері, ачапек савынчы. Тавастені ішне ним иккіленмезір туза бітерчі де, юлдашызем абатланма керес умен лапкан ялан хибек ебашын кулгаласа кымака умне куклензеларчы. Тибе буды шадырдатса жунат, Шыранать шілгі бар. Кымагара пәчі құра күнзем таватташы де речі беларашы. Ажазем кашни харбар хайвалли яшка бешереші. Хойзем от бек хадырлені яшкізем бұринде пишне. Эш педерне ажазем шекленне кымылба жеш. Урайне шылзакайны, седелші тирбейлене, пүліме лай құшылдарны, Михайла тұрышса әшлене Ажазем Ажасем шывынчыш, апатланмады жеш. Эшхышшын абат аван анать, яшка техімлірек туйынать. Кемел пуринчен малдан ілгерже. Ошық турилкишине кагайне кыларса хучы, яшкине чашыга антарчы, седел хушине вырнашса канышлан шие бұшлары. Абат тутлы бұлдыр. Рехмет Михайлы, эскөменшен шимелармасын, часах ептел кіріп. Ильяс седелгіде синеларжы. Выл кемелбек мар баскамасыр жиет яшки унында тутлы. Вăл какайне тутанса пăхать, какайы хыты, шалба турца татма кәнсір. Мӹншӹн апла, писе менші? ара бұл хăй юрда сатмату кечен яшки бірремекеннече епле пишмен булдыр. Ильяс енчен не пăхкаларе, Михайлы да яшкандарать, Ильясын какай хеп херле, шеварне хыпны какай турамне вăл аран шыткаласа ячы. Шулине пӹшеретчешке ара, мәншін унпе хакакайе. Иртне-ирнере кукыжы унвалли вуны керепенке де пуле сыснака кайе илсе килнечче. Ан босылдыртесе Ильясына палья дедеш клетне хунычче, вăл хальхи де де Шавка кайран каса илчче, яшкине яжы, халяв темшін херелсе кайнă пичмен те пулас. Кемел сабынса çиет. Тулли пичмарди унын ик енепеде те Ведеш ілесем, шап шурыда пәрдігес, кағаямар, тимере ниммар батма бұлдареш. Кағайы де унындайық пішне, шара жу. Унченде пулмаре, Ильяс ун алдынче менде кагай иккенне тапшырса илже, хой чухуненче менде кагай иккенне де пілчче, вара чашыкинчи кагайне кашыгебе оса илчче де кымага патенчи лаххана пере хой шавындах хосма тытынчче. Мән пульчы сана, мән пүлчі!» кемел унбатне чупса Ильяс алды сене сарза, сена кіде синчен теренсе, үбінші хосма шаплақ чарын мары. Каярах пажеш, сывлы шавырса, лахан еннелі кадар треде, куратна, сана, кезе хучы, кала сене сымақне, шаплақ каласа підереймері, аллине кемел генне сулса ячы. Менес, шабышмайы, шабышмайы, Тәлензе бұқры кемел үншіне. Фимка житседачы. Мән хытланады резир. Ильяс сывлы шавырса илчі, туды чәтрет қойын. Мән жын үнпек иртехен, тері бұл кемелі шиллесін бұқса, ағызына шабын Хой сулынса кайры пулинде кемеле сисенмеллех шапса илчі. Юлдашы мәншін үнбе хытланыне кемел шаплақтап жыраймары. Таса маршывра Ильяс парахны қағая курсан, кундамент пулнине балда ангаржы. Ильяса шуременчен шаттаттарса шапры. Пақсаты малле бұқат мархал фимка бізем күшіне тачы. Чарыныр шуйтан шурисем, мән хытлана дрезир, мәншін шабышадыр. Ман яшкари какая, соқымы сохамебе улыштарны, каласа хучы Ильяс калле хосма үпінсе, халхинче кемелде хосма тытынчы. Тункас, шуйттан, Шав еренчеке епшиінчен укша барсан та шварахы бас шукчы. Тарықса кышкырса яжы был. Чимер, шабышма юрамасть, кам туза хучы жакна. Кедесре тұраган Михайлы тинех кулма чарынчы. Эсы мури лесші улыштар хунышке. Ахал чухне ытла еваш курынаган Ильясын кучы бұтта хем сирбетметідінші. Бұл чамырне шеклесе Михайлы патне сіксе Леші ұндыран пысық рақта вайларах, халхинче Ильязын тарғына сынарне курса, каялла чакарахтачы. Мәншін аплатурын. Михайлы батне кемелде жывғарчы. Михайлы навыл шүжінжен ярзадытыры, иккен она аштан гына майгилне шавындан түп кеметідінчіш. Мәскін Михайлын сымзинчен юн юқсаанчы, бұл кышкырса ячы. Чарыныр денесіре, илгетре, Шабышма тытышна ачасене фимка байба хуйырчы. Шабы хытра алык яри ушылчы. Пюрде вірендегенбе палля келсе кечеш. Ачасен пір самантрах шыпланчыш, хойсен выренесене саланчыш. Мен күнда есір, шаплах тебірде дедер, үйтірі вірендеген малара хирце. Бұл Михайлы юнландыне азырхары, есір кунда шабышма тыдынны булас. Кам, шакна, хускат Алексей Егорчы, Алексей Егорчы, шине-шине илтенчі кыштақ хайулланны ажасын сасы. Бұрде бір харыс ангалар, тері бірендеген, пәрі галар, үттісен итлеседі алла. Ондан бұл хайхышын чатыраган палла еліне шаврынчы. Калазамыр мана час шазақ була дегунда, шагын ешетіді жу? Ним калама аптыраны палля, шуралны сул калаза илчі, каярах патин сымақ ұшыры. Шук элекше якурчы чук, візем хушшинче халхипе кышкыра жумар, терге де бұлман бейт келештерзе бұрынашы дезе хамда сабын задыратым. дезен шалт аптыраза үкірім. Вірендеген каллех ажазем енне бұқыры. Ну, мана, кам хускатса ячы. Ильяс малалла пәрі гудым ярза бұсыры. Эбе, Алексей Егорчы. Есі хускатрыны? Эбе. Ай-яй-яй, Илья Шеркеев, хутнекене сасапакалары, пакалары, вірендеген, тюремсым зишіне, утландарны таватқыл күшіхне, түрле дерехларца. Сана лайық біле деп тезеттім хайебі. Пулдарулы да ұста, віренеген ача, ыр ятран туғас шук детім. Эзі толық ача, шкулдан кыларса ярсан, кам сана херхене бұр. Юрамасть унбек, ирдехме ачам, юрамасть. Врендегін малалла каласран чарынзатачы. Ильяс пушнечикре, хойне херхенсе калашны, она күшчүлне калара спектарыхтарать. Мәскіне юлас келмес юнын, бұл мәншін айыплывара. Кемел маларах ирцедычы. Эбир Алексей Егоржы паян юрта сатрымыр, тері бұл баскамазыр. Ну, итледіп малалла кала. Комагана яшкалар сахварнычы. Эшпідерзе кенешіре Ильяс чугуненчи кагая ман чугуна яны, маныне уныннепе улыштарны. Шавыншынақ шабышмаллайы бара. Сысна кагайны ник шанда жименеп, эбе тударачи, кунда мана улдалаза жидерджеш. Кемел маре камака батне бірса калле хасма дедінче. Пирень сахым жимеші, тударзе маре пир, чывашсем, тері Ильяста. Э тине хынландым, тері бірендеген. Бізен кагайызене улыштар хуна булать. Кам хатланна вара бек. Ачасым, Михайлы жіне кыдардыш. Михайлы, хеп херлі херелсі кайны, самзи тіррине тардумламе сырхына-сырхына тухны. Эпе еныш Алексей Егорчы, шаппын сымахушры Михайлы. бұл задыраса, азыма да илмерім. Тузымзем уменже пызык айы кедем. Ларар, тере Алексей Егорчы, пурсырда сетел хушине пуштарын саларыр. Бойыран бұғыр дуға тезе ағалден каламаш шыва тезем. Сана Михаил Иванов, унбек ашқынма юрамасшы. Ағы ес шапла қытланса, юлдашузен шиес абатне татрын. Ажунда унбек шуғыштыт маныне әнене депха, анчах ашқынса қытланы эшу шавынбек болса тұқыры. Мін вара, малалада шапла хирішсе бұрын юрамас шапла ачасем. Hirişme pelne туслашмада майду бас bas Эбі Ebe янышрым терім, юлдашым зем кашарашы булсан кашарчыр, урхникшан да унбек тумастып, тере айыплын Михайлы. Візем кашарыш хазана, тере бірендеген, чында мәншін сана візем ан кашарчыр. Инге кыдардас езе шуғыштыт маншке Бұл шаплайынде бір ешіғалық Лаша кайеш тепри сысна кайеш мест. Міншін, салдавне піледір езір, бар хырыма сиен бе мар, халық еліне мен авалдан бе шавынбек пулса бұрад. Ағы хал езір кетмен жерден ингек тіліне пулса иксірде, хавар юратман кагая ширенмірдедір ха. Анғырыр, пәрі де білместер, чирлеместер, сиені де бұлмаст. Азыра илнерен гына сире шав кагай Эбі хам сымақран, не де жіне, сысына не де юратадып, әзір ажасем шкулда біренедер. кирев сіргела дела кенчен бұғыт. Кунда чывашы де бұр, тудар де, бұрыз де, иржи де бұр. Эбі хам иржи шынны. Маншын бұлсан чывашы, тудари, халық сенже пызық шук, бұр дешінсем. Лайықшын бұлма чындық чындықпа числыға Шавзене управа віренер десе тұрышат біре бір. Кашни жин пір еверлі пулдыр демес бір. Еншен пурде Ильяспек, бек пулзаны, пурныш интересі чакны пулечі. Шук, шавын шавынбек курасшын мар. Кашни жин хой еверлі ұрықла пулдырда, анчах таса кымылдан чындық шынтыма пулдардыр. Үтті жинна юратма білдір, керек хыжан үрі үш Эзир шабыншын шкулда біренедер. Алексей Егорча ачасыне бірақчен ындандарчы. Лешсем классрибек шып бұлса гына итлереш. Шаблы хатыра тулдан пір ача басқаса кечі. Ошша пишні ғой, каласыне сымахне ништан шавырса Кет мен жерден кунда врендегене курныран, сазардық бұдан зада кайры, хай шабахта шабақта сунма әлгерчі мен дада ытре унран Ильяс патне килне аран калаза хуча ача. Пүрт умебе лаша иртни куренче хышлы жунаба. Ильяс патне кам килнене кандыхранах паллаза илчеде хыбынса югре. Чимирха, Итлер, Алексей Егорчы, эсірде, хавырт-хавырт калаза хуча был. Мандирги ыйцан, килдеш пархашын. Ильяс шавындах таш тадуқса каяшын әлгіреймесе сесірі. Бұл ұн күн бұққалары, ұштабы данас, ұштабы данас, мұғырдатры қой аптразай үкне халба. Кәрзе вұрт арчана, бачы Михайлы, чынақта. Ильяс юлдашын сымақны пәр самантра тавшырса үлчі. Аржине қабыл-қабыл ұшса, кәрзе вұртыры құбыншы. Бұл мәншін жапла не негамда ұнғарза илеймері. Шаккет мен ішрен тілінсе қытны бек, Пурде мен пуласа пықсады чеш. Есір шапрақ бұлырға жазем, калашмалла бұлсанда хамкына калашып, тері бірендеген. Балдарда ура каптарда тарны илденче. Каштақтарзан бүрде иккен келсе кечеш. Пәрі Володе, Ильясын шивых юлдажы, ажасем лайық баллашы. Тепри пәлмен курман шин. Чибері пұрынатра, пюртре камбуррипе щуккине тин керсе пăхмасырах сыма хускатрре палламан çын. Валлап сырка хура çлекне хывса хул хушине хестерчче шишне ягаткаларе. тесе кайна талыпне аллы çине Онна она алык патенче пăдаран çаксаячче, талаварпа сырна алсине хыбза юрдан тасадан пектуре малара маларах иртре. Э, элекше ягурче пуласха хагунда. Тахшан шымыршы таврашынче курнепек курнепек астывадып, мінлерек шүретер кутарушын чиберехи. Чибереха, есі бара. Ара әнде утламышсем бұладып, Ильязын ашшы еппін, шеркейха манын ядым, çамка таврашсем. Пәлдемінде хапла бұлсан палларым, ұтламыш ришшені буян тені килсетем Иге хутлы пызык чул журт лартны дезе сан сыммах мақшүрет пульха. Ақ курха, курха тупада, хойділін хебірдесе кулгалары шеркей, унбек сымақ кундалла да шитне екен. бар ырханланмаст, мән галасы бұр, элекше якуржы, чунайхенесе хатландым булатте, хыш қылзақ үкрімшке гышал. Пәржі тырысыр тұрса юлады пүлдесе пажарханадыпха. Урых ішпатне ал шидерсе пулмаст, ағы халде упи пасарне кайма тұқсаттым, шуламай кундах чарына серім, кашта выртса каймалла булат бұл. Чарына серім жав, мені елекше ягуржы, манача, Ильязым, шагында пұрына терішті, тем курмастып хауна, енчен енне пыққалары шеркей. Вренеген она пір сымақта чынмері, шамна була шеркей хой сымақне малаллады сірем. Ачам хыдырақ чырелі үсрі курынат, хамда күшші дереймерім бұл, итлемі бұлчы, Килде хучалыхым пызык, әлгірзе пулмасть, хама пулышма, хаварасшынчы, валбур парахрыде біренме тарса килчі. Таван ашы паденчен тарчы. Пархадар кураспури шавачаран. Эмедемде шу келекші ягурчы, кетместепте. Біренсе ослы жин пулашын пуляжу. Біренесе калас бұл пит оста біренет. Тиеге духмайы, элекше ягурчы, кашни хуршымми тыдаган шин хур пулман дет авал кесымах. Ундан пиреншинна мене кирле тиеге тухма, міншін тиеге. И элекше ягуржы эсхывах пілме кирлі, шкул ачинчен усы куричен дегенше шипе суйламалла, ристанах тухса гаяден дебыл, ыры ядыма ярза жүречке, ак чатка сенех калабарин ытла шапла қаласа, сыма хутерес мартабаным, пилчауна Алексей Егоржы. Віреннешін был, пәдем пурдыш жергіне терес ынланаган булать. волхура хура башурра уйырма булдарать, волтаван таван халыға усы кытардать, бұриншінде ыры думадырышать. Аплан галыр, ашшыне намаса хабараганача ытыне усы қытардаган булат имеш. Шеркей татамалара хиртре пызык арча жинеларчы. Шук елекше yağurcu, шук пулмасюн бек. Калар edese калын пулмасюн бек. Яваран тарны кайыға пәлетрет тытмайы. Агес хывақ шуғышла мен шитмес шитмесші шеуна. Бұл мурилесше ашын ыркымылдан каланы сымахне итлешін де пулмары. Шуртран тухры де тарчы. Тепле бұрынгаладенде хыбар да тумас, шабырлан. Үшта бүлжіға қой. Кудынлашсақ тұрсан, шықса бірақса, Киле илсе каймалла булатына. Ильяс ашшепе мен чухле калашсан да, она үгіде кіртме жүккіне, онланса илче әнде бірендеген. Ағы мәншен кен икенячи, ашшын күші умне курынманни лайық. Фим кынавыл сисені-сисенми пүш сілтреде нимен пулман бек шапла каласа хучы. Ачу сан хал шеш кундатчы, ташта дұқса ғайре бұлмалла, фимка, еспілме ерлі Ышта бұлма бұлдарачы был. Фимка шиінчех ынгарса илчі. Ильяс мағушсен батне қайры бұлмалла. Хошы де бұлін ерсе қаймышы мана жабында ұйтры шеркей. Фимка, кайса келер, хұшры бірендеген. Ак шағыншын сире пұрсыра да тавда бұш, пұрсыра да тавда бұш. Талабыма шағында хабарсан юрат бұл, хабарар, ништа жуғалмаст. Әнде манын элекше ягуржы Паян кунтах кашпыртмалла булать, ыран ирчен. Ирбе ирех пазара тухса каясе деп, ывыламада илсе кайып. Каладыпшке çавыншынах шуламай чарын заттым кунта. Вырца каймада булать, мменншынян юрадыр, тере брентеген. текен. Аплайыс ажана шкула парахтарзах илсе каясшын. Урыхла сымахым жук, жук. Унбек канаш парас келмес мансана. Энде элекше ягурчы, шин канашне итле-итле, Майыр халха шытсатух мәші тесе шақ бұқыда жиде кәтірім кетсе илеймерім. Тегех кетмесен де юридедіпшке, евіра анилех шаплакаланышын, чибер юл, бұрсырда чибер юлар. Тепре, курны жичен. Шеркейбе фимка тұқса ғайрыш. Володя кундах юлчы. Шәр бүйшунине күлне хуралаша анадалла жылдытыре. Кандықран карынса бұқса осатры она брендеген, ундан ачасем еннелле çаврренчче. Чындах Мари унта пирен ристан кулгаласа итрре вăл, каларыр ына. Ильяс шăтăк арчаран курсах тăнă иккен ашшине. Вăл арча биттине шиклесе хăйех тухре, пиче куçе херелсе кайнă хăйен, çинсем умменнче темшшен айыпа кенепек пăхкалать. Анхăра Ильяс тере врендеген, вăл тухса кайрре. Сан аçу бăр иккен, эпе çук тăр Валсан ашқулда вренме прақтарасшын, келдейлсе каясшын. Эбі она аттедемесіп Алексей Егорчы. Был мана хенесе білеречі бұл. Ильяс шабындақ хура шүшпе хупланны шамгишінші кывсықне кытарды. Ага, валларца яны паллы. Эпі килден аран тухсадардым. Хал киле илсе каясшыны, Алла шырца туба дурым, киле нихы шанда каймастып, асымада илмесіп, керек мінлі евір келзенде. Ирия қаласа каласа мере. Ивы шинчен улми аяққа үкмес деші, хышчух тәресте марикен кусымақ. Матурес ача питте матур, санран пызык шин булать, шып сымақ ұшры халичен пәрчен мезірданы палля. генде, шивых юлдашы земде, бады пақчажы палля бегех шыппын Илья Ильясымахне. Паянсан кунда мар канашпа чевірендеген. Хамбада есі каяды бұна шивырма, пырадын бет, дере Володя, пырадып, халех бір, Ильяс. Апла бұзан, пажырғанмалы де жүк, дере Ильяс, әбір сана мен май келіне даран бұлышсадыры бір. Бірензе асла дух, таван халыға сабандараган шин бұл, сывлы хушиттер. Шақ самантра, Ильяс хоян юратны бірендегенне кушран данчы хыйны пулсан вăл ăна тембек тавдуны пулечче хыяймаре. Ятлы йыхравжы. Вăржа пит инçетречче пулсан та, унăн юнлă та хень таппи ращейре щиитмен ккетес хывармаре. Хула урамесенче алăсырта уразăр çынсем курын калапычларщ. Вăржыран аманса тонышсыр ахвит ахвитсерсене ятлашы, патша тытымне ущынах питлеше. Ыт калагансем тада тадык шығыр йылынса жүреше. Выжықны шинсем пристансенче кунсерен те кашсерен билеше. Чарусыр чирчер алыкран алыка шакать. Чухын шурцене сәкенсе керет. Пурне сұйлаза суйласа ландармазыр, пурынас әміре татса қаймазыр туға білмест. Шитмен пурнышпа тарықны халықын чөдіме, хивреленне щип пәшшен гына тыдын сатырать. Пылғавір хуме пәдім раще епе араслан Питер Петербурды патша кермені уменже білерне рабочисене асынса хулари хапрықсенче, урамсенче, пазарсенче шине-шине митингсем иртереші. Тухтар шавынбек митингсенче темиже шөррде пулса күрчі. Демонстрацизене жүрере. Василий Петровичына пызык эш хушнече, Хушасене хириш тонышын эшрен кыларнă рабочисене, евесен кил йышысене пулушу кыдардас майба нумай эшлемелле пульчче унын. Шавсене була, тухтарын утламыша таврнас эмече кунран кун юлса Кашни иртен кун хăйпе пірлешшенереншене хыбар илсе килет. Варшава зем патша не хирешекленне иккен. Мускавра шабы жүзем ғызқалны, бізіне пударма чендерне патшазалдагысем хойсем де, нумайыжы, рабочисем енне күшні деть. Хузанда кебернатыра білерне, тар күлараган рабочы зем, савытра хойзем хуша булсадына, патша шарне хиріш паттырын жашы деть. Ялзенче де хал, керешу капламы, явынса сирпенет. Адыл тарехенче, ул бұд шуржызене тустармадыдынны, Таврара кашсерен та хем ялгыжать. Яппунсемпе вршни патшалықшын онышсыр петре. Тенчехер ринчел хопса келеген шиче юда ним мар шендерет бірдесе мұқтанны сымақ намы Патшалықын хабаттені чын да пындықса шерішне екен. Ане піррехінче тұқтара чываш шамыргесен шкульне илсе кайры. Тухтар унды ачасене курсан каламажу хавасланчы. Таван чілхебе калашаган шамрықсем, палламасан да она шивых таван зембек Пал хаварды маре, бізем патнеде житне иккен. Віренегенсем революцийле юрызене чавашла юрлашы. Тухтара бізем темиже юры шира-шира бачыш. Леші де бізен үмінче парымра юлмаре. Василий Петрович парзаяны листовкасене иге шихы хатаран балешре. Халлихе прокламацизем илер – пыра келе пышалта тавраы де тупса бары бір тере. Хавал туза ежынан чамрықсем тухтара, хойсен асса юлдашы вырынне хучыш. Пір күнхіне шамрықсембе бірле жүрене тухтар школ пышлықне Иван Яковлевича күрчі. Сарлага гына шүллешін сыран пусна тарандас шинжен баскамазыр анжы де лавжине алзуза осатыры. Бұл туратлы туяба, хорах уришине, сыхланырақ пусать, Сарлага сухале кокырне бидет, Лапсырка күш каржи айыбе ем хымыр күші йылдырдадать. Ачасем ана курсан ирсек аяз шырден жүш, сывлық сунчыш. Весембе бірле тухтарда чарынчы. Курма килнешіні, кушран тингеререк үйтірі бұл тухтардан. Курма килдім. Перен ялсем хавыл Иван Яқылч, тере пір Беляев хушаматлыскер. Ялы хыбаресене пілдерете, ұдараймасыр итлетпір. Юрат, юрат. Эсир унбалли бұрын қадырлеме анманыр. Тавдабуш, Иван Яковлевич. Школ пушлыхе урыхран сыма құшмасыр кел гардине ғайры, ачасем каллех хойсем тілін шабылдата бұшларыш. Хеведер, тере тухтар пір егеде, ес ман бада пыраймынши. Савынсақ бұрып, эбі сана пірлай Енчен ына кунда чӹндерсен, шүк-шүк тере тухтар. Чӹндересі шинчен, кала жардамар, хуман бада пырайсан жеш. Халі хаят бірі? Тухтар хеведере Василий Петрович паллаштарчы. Революция эшне віренекенсен диші, шанчықлашынсенбе үснежін Василий Петрович та хебірдері. Вал хеведере малданласа листовкызем сармасынчы пыра келе рабочий семпе студентсен пухывесене шүреттерчі. Хеведер шивет шілгеллі, пулдаруллы жин. Вал чаваш бренеген шамрыксене революция ішне худшындарчы. Шубығыденче таврары ялсене шитсе революция еплевай илсе бынышинчен халыха кала-кала кытартры. Тухтарба бізем пиде лайық туссем бұлсады Кер вғычы шывғарад, тухтар хулана бе Бейші шулдай иртренде. Эмітленмен чывыл кунда шагын чухлі пурынып кезе. Хулара нушине де, лайхине де сағалмар май Нумай улшын чывыл кунда келнеренбе. Унын чун хабалі пижіхлі, хураба шурра терес уйыраган пульчы, хойевер шене юлдашсембе баллашыры. Ну качы, тере она Василий Петрович, таван ялушын ытлат тунзықлаза житрін бүл. Кайса курсан темпекчче те, сана халлехе хулара пурынса шидет. Сана бир пір пысык эш сінзе бұқасшын. Мінле эш, ыйтры тухтар. Революци мінле шекленсе шинчен сана калазат мастып, тере Василий Петрович. Таван ялна шитте, пур ырыхы бар хонара халыха пілдерсе жүре. Пір ял халық нешешмар, ыты шыреді житмелле. шапсан, пұр сымырында шекленмелле булат. Ытты юлдаш де шидес кунсенче кебірнері ялсене каяшы. Шак пархадарды ішре ялсенче хавна тюр кымылба пулышма бұлдараган туссем тупмадырыш. Мана шапла шанса янышын, Василий Петрович. Тавдума кирлі мар, тухтар. Ундайыз, хунямаку патне хонана каймасыншке. Революцин ялды ятлы ихравшизем буладыр. Сире революция комитечі ярать. Тада шак азырғатара седеп тұқтар. Эс ытла херзе кайма бұлдараган дегет, шунан бұтта пүшна анчик, хабылдуман шыре ме анцеген. Санпада хамыр шансаяны шин пыма Пароли пырдақ шуғышлазады же Василий Петрович. Енчен санпада хупелмен палламан шин пырсан, ес пирин шанчықлы шин икенне, Шак парольбе білме бұлдарын. Бұл хүйне кәдюші дейі. Сирин ялырда кәдюші тені бек үлсеттім, дейі бұл. Біремар күрші ялсене кірлі, дейі несі. Манса қаймасыны? манмастып, Василий Петрович. Хыжан тұқса қаяс едін, чыры мансадыр асмар Эшре расчуд Рашуд де, апла аванда. Бұғытлыға ялсенче үшлеме, комитет сана укшада бачы, агыме, нумаймар да шитменіне шидерін. Укшаман хамын да кыштақ бұр, хавынны хували, ку комитет пан укша. Эс онда хавын күбе жүремесен, ют ялзене кайза халық башихын малла сене житмелі. пәлмен палламан бе ангалаш, итлесерек жүре, эш сана сахалмар дебет Василий Петрович ына ала кала кыдартыры. Стена шинчи секетіп бізем, шүлеха барса пірлешсен, тухтарын каймабығыт шитрі. Тепре курны жичен тезе бізем, чи жывых юлдашласы булашреш. Тепре курны сывара вара, хыжан булеши, шавна пәрі